yeah. So welcome everyone for the retreat. So Jan expect me to give a basic introduction about mindfulness. So to start the introduction, before starting the introduction, I would like to know uh, how many newcomers are here for me to give the introduction. Takže rád by som vás všetkých privítal na tomto zásede a e, očakáva sa odo mňa, aby som dal základné, odozdal základné, e, základný úvod do e, meditácie všímavosti, tak by som na začiatku rád vedel, koľký z vás už majú nejakú skúsenosť s meditáciou a koľký sú začiatočníci. Uh, you may raise your hand if you need the basic instructions, please. Ak potrebujete základné inštrukcie, prosím, zdvihnite ruku. Okay, one person. So I am going to give a basic, so it will be an, a reminder for the senior yogis and an introduction for the newcomer. Takže keďže jeden človek potrebuje tieto inštrukcie, tak eh, vlastne mm, budú to eh, základné jednoduché inštrukcie pre neho a pre eh, skúsených starších joginov to bude pripomenutie. So the topic for my introduction is the mindfulness. and in Pali we call sati. Čiže m, mm, témou môjho úvodu je uh, všímavosť a tento pojem v jazyku Pali je sati. And uh, another synonym for mindfulness is the awareness. Uh, ďalší, syno, ďalší synonymum pre uh, všímavosť je uvedomenie. So it's a basic human quality, uh, but we have just not given the proper priority. So therefore we must have retreat like this to understand the significance of mindfulness. No, hoci je to základná ľudská kvalita, keďže my sme zabudli jej, alebo nevieme o jej dôležitosti, aká je dôležitá, preto musíme robiť takýto zásed, v rámci ktorého budeme rozvíjať no, túto všimavosť. So in a sense it's a catalyzing your own capacity. So I have to give some kind of basic instructions and by practicing only we can be sure whether I have communicated properly with you. Um, čiže mm, je to akési um, rozvinutie tejto našej základnej schopnosti, uh, všímavosti, ktorú každý z nás máme a preto uh, ja dám tieto základné inštrukcie, uh, ktoré keď budete aplikovať, tak vlastne potom uvidíme, či ste ich správne pochopili. Uh, the mindfulness sometimes easy to introduce by introducing unmindfulness. Mm-hmm. Čiže um, všímavosť sa niekedy uvádza tým, že sa objasní, čo je to rozptýlenosť alebo nevšímavosť. So whenever we are unmindful, we are worrying about the past or uh, excited about the future. keď sme takto rozptýlení alebo nebdeli, nevšímaví, tak e, sme buď, e, buď máme obavy o budúcnosť, alebo máme nejakú, mm, sa zaoberáme minulosťou. Uh, or otherwise we are worrying about someone else or some other places uh, other than the present moment. Alebo máme nejaké obavy o niekoho iného, alebo sa zaoberáme niečím iným alebo niekým iným, než to, čo je teraz a tu. So whenever you are unmindful, it is characterized with the stress or tension. Vždy, keď ste není všímaví, tak je, to, je to príznačný stres a napätie. So mindfulness is the therapy for the stress and the tension. So you have to uh, understand opposite of unmindfulness is the mindfulness. Čiže e, všímavosť je terapia na e, stres a na napätie a e, preto je treba, aby ste pochopili, že opakom mm, rozptýlenia je byť všímavý, byť dele prítomný. In the West, specifically in the European countries, consider mindfulness as a therapeutic uh, intervention into the human life. Na západe, v západných krajinách v Európe sa všímavosť považuje za um, niečo ako terapeutickú intervenciu. So whenever you have a, a painful level of or hysteric level of tension and the frustration, mindfulness is the answer. Čiže keď eh, máte nejakú bolesť alebo máte eh, nejakú um, emocionálne nevyvážený stav, nejakú hystériu, tak potom vám eh, všímavosť môže pomôcť uvoľniť toto napätie. So the mindfulness came to the West about 50 years ago as a therapy or healing to the uh, prevailing tension and the frustration. Ehm, všímavo sa dostala do Európy ehm, ehm, približne pred, pred 50 rokmi a používa sa ako prevencia pred napätím a tiež na liečenie. So, so to define mindfulness, we call it just to keep your mind here, now, I am. Ehm, čiže aby sme ehm, definovali tú všímavosť, tak vlastne môžeme veľmi jednoducho povedať, že udržujeme ehm, svoju pozornosť teraz a tu. So I also learned the mindfulness as a person from a white person, Australian monk called Venerable Dhammika. Ja sám som sa naučil e, všímavosť od e, západného e, človeka, od západňara, od australského mnícha, ktorý sa, jeho meno je Damika. Even though I am a born Buddhist, we have never heard, we have never practiced before Venerable Damika introduced that into my life. Čiže hoci som sa narodil ako buddhista, tak vlastne no, predtým ako ctihodný Damika ma do tohto zasvetil alebo mi to objasnil, tak ja som sa s, tým, s touto všímavosťou nestretol. But uh, he introduced to me, not that I had any tension or frustration. So our discussion basically on prevention, preventive way of using mindfulness, not the therapeutic. Čiže spôsob, akým uh, on mi to vysvetlil, je, uh, že um, určitá prevencia pred uh, uh frustráciou, pred napätím, uh, čiže nie ako v rámci nejakej liečby, ale v rámci prevencie. So for the last 40 years, I was observing mindfulness as a therapeutic or mindfulness as a preventive uh, from the Western point of view. Posledných 40 rokov som pozoroval, uh, um, ako sa um, všímavosť uh, zo západného pohľadu uh, prezentuje buď ako terapia alebo ako prevencia. So we'll keep both the ways open, but my main message is to emphasize more and more towards the preventive uh, value of the mindfulness. Čiže my ponechávame obe možnosti otvorené, ale môjim odkazom je, um, že ja kladiem obzvláštny dôraz na uh, všímavosť uh, ako prevenciu. So for both the aspect, for both the utilities, preventive and the therapeutic, we define mindfulness as being here and now že či už e, všimavosť využívame e, preventívnym spôsobom alebo terapeutickým, v oboch prípadoch by e, sa kladie dôraz na tú schopnosť byť teraz a tu. So whenever it is not here, whenever it is not now, when it, whenever it is not me, we call it is unmindfulness. Kedykoľvek to nie, sa to netýka tu, teraz a mňa, tak toto označujeme ako rozptýlenosť alebo nevšímavosť. So we can test, we can put into mindfulness into practice in three ways. Čiže všímavosť môžeme testovať alebo ju uh, uplatňovať uh, v praxi tromi spôsobmi. The first one is like we are sitting in a sitting posture or group sitting. Uh, Prvý z nich je uh, tak, ako my teraz sedíme alebo v rámci skupinového sedenia. Here what we try to do is doing nothing but vigilantly observing what is happening within our mind. Čiže um, tu vlastne nerobíme uh, nič iné, iba akoby, uh, bdelo um, pozorujeme, čo sa uh, práve teraz deje v našej mysli. So there you have to make sure your body is very comfortable and symmetrical, sit very comfortably. Čiže tu je treba dbať na to, aby sme sedeli veľmi pohodlne a veľmi symetricky. and not promoting your inner chatter, not talking within oneself, and mm, try to be happy with the sitting posture. Čiže tu dbáme na to, aby sme nerozvíjali nejaké vnútorné klábosenie alebo nejaký vnútorný monológ, ale aby sme boli spokojní v tom, ako sedíme. So mind is fully alert, mind is fully vigilant, mind is fully uh, surveillance to see what is happening within myself. Hmm, čiže mysel je uh, plne uh, pozorná a je plne prítomná a bdelá uh, a slúži uh, tomu, čo sa vo mne deje. Uh, to promote it, to facilitate it, we usually uh, ask the yogis to close your eyes and be aware of your sitting posture. Čiže aby sme hm, hm, pomohli alebo napomohli hm, tejto schopnosti, tak obvykle joginov žiadame, aby zavreli oči a aby venovali svoju pozornosť tomu, ako sedia. And whenever you are sitting comfortably and without talking and vigilantly observing how to verify whether I am mindful or not is the most tricky part in this sitting posture. Mhm, keď takto pohodlne sedíte a venujete pozornosť svojmu telu, tak vlastne to, ako si preveríte alebo testujete, či ste naozaj všímaví, to je vlastne ako keby v tom je ten háčik, akoby to je to najťažšie, alebo v tom je ten skutočný háčik. So whenever we are concerned about this verifiability or the direct touch, it appears like a very scientific method. Čiže k tomu, aby sme skutočne overili, aby sme si overili, že sme takto všímaví, tak na to používame určitú vedeckú metódu. And even then your first effort, your first try will may be a failure. So therefore we have to learn mindfulness through trial and error method. Try? Try and error. And trial, and error. Mm -hmm. Trial and error. Mhm. Yes, thank you. Čiže no, hoci z počiatku, alebo na zač- keď s tým začne, začíname, tak vlastne no, možno nie sme skutočne všímaví. Vlastne dokiaľ neosvojíme túto schopnosť byť všímaví, tak vlastne postupujeme akoby pokus o omyl. So therefore it is very important to have uh, interviews or expression of what you feel, then only the other person can judge or compare whether the person is mindful or not. A preto je veľmi dôležité uh, robiť tieto interview, intervia, um, v rámci ktorých vlastne vyjadríme to, čo cítime a na základe toho ja dokážem poznať, či tento človek je všímavý alebo nie. So whenever, if I am to give you few guidelines, whenever you become mindful, you may feel that I am not dead, I am not sleeping, I am not unconscious. Čiže vlastne akási, akési vedenie alebo doporučenie počas tohto interviu je, že vlastne keď som všímavý, tak ja cítim, som si vedomý toho, že vlastne nie som mŕtvý, nespím a nie som v bezvedomí. So whenever you are not, we are not dead, whenever you are awake, whenever you are mindful, you feel the present moment. Hm, keď nie ste mŕtvi, keď ste akoby privedomí, keď ste uh, bdeli, uh, ste si vedomí uh, prítomného okamihu, tak vtedy ste všímaví. That present moment is exactly equal among ourselves. So we experience exactly the same when we are mindful, whether we are female or male. Um, čiže tento prítomný okamih je presne taký istý uh, pre každého z nás. Um, uh, každý z nás zažíva um, to isté bez ohľadu na to, či je muž alebo žena. So whenever you try to be mindful, when you are expressing how do I feel, what was my experience, that is what we call the interview or uh, discussion. Čiže keď sa snažíme byť všímaví a počas toho interviu vyjadríme to, čo cítime, to, čo zažívame, tak vlastne toto je obsahom teda tohto interviu alebo tejto diskusie. According to the experience of the Buddha, whenever you are not dead, whenever you are not sleepy, whenever you are not unconscious, the most intrinsic feature is the breath that you may feel. A podľa Budhu, alebo podľa skúsenosti Budhu, pokiaľ človek nie je mŕtvý, pokiaľ nespí, pokiaľ není v bezvedomí, tak vlastne tá hlavná, najvýraznejšia črta našej skúsenosti je dých. It can be, it would be, it may be, but don't chase behind the breathing. Whenever you if happen to feel the in-breath and out-breath, it's a very clear sign. Mind is here and now. Čiže eh, my, <clears throat> keď eh, sme není rozptýlení, eh, ale keď cítime svoj tých, cítime svoj nádych a výdych v prítomnom okamihu, tak vtedy hovoríme, že mysel je všímavá. Otherwise, whenever in-breath happen, you may feel the expansion. And whenever out-breath happen, you may feel the contraction against your clothings and your attire excuse me, the last. Whenever you are in-breathing, you feel the feel the expansion against your clothes, mm-hmm. and the contraction against your clothes. So it's another byproduct of in-breath and out-breath. Mm-hmm. Čiže ďalším uh, by, um, mm, by, uh, to, čo sprevádza uh, proces nádychu a výdychu je, že um, keď sa nadýchneme, tak my cítime, ako sa naša hruď rozširuje smerom k šatom, k oblečeniu, ktorý máme a keď vydýchneme, tak sa zasa uvoľňuje alebo sa vracia späť. Uh, still sometimes some people feel the touching point, uh, the touch of your bottom with the cushion, that is also good sign uh, to verify whether I am mindful or not. Uh, ďalším <clears throat> mm, um, Ďalšia vec, ktorá nám môže pomôcť si overiť, eh, či sme skutočne všímaví alebo nie, je to, že eh, my cítime, bo sme si vedomi bodov eh, alebo miest, kde sa dotýkame podušky alebo zeme, na ktorej sedíme. So imagine whenever we verified, whenever we feel that I am mindful, the maintenance of that mindfulness the next moment and to the next moment it's very very challengeful čiže keď takto by, mm, si overujeme alebo cítime, či som skutočne všímavý alebo nie, tak vlastne toto udržiavanie všímavosti z jednoho okamihu na ďalší okamih a na ďalší okamih, to je pre nás veľká výzva. So therefore two tasks. One thing is the verifying and be aware that I am mindful. The second task is how to maintain this mindfulness to the next moment. So therefore, in a sitting posture, yogi with the two challenges. Čiže jogín <clears throat> počas sedenia čeli akoby dvom výzvam bo má dve úlohy, ktoré, ktorým by sa mal venovať a prvá z nich je vlastne naozaj dbať na to, či je skutočne všímavý, to je prvá. A potom druhá úloha je, ako udržiavať túto všímavosť k ďalšiemu momentu alebo z, ďalšieho, z jednoho momentu na druhý. So while continuing this momentum, the outside sounds are the bodily pains and inner thinking or daydreaming, fantasizing, always distract your mindful track. Čiže keď takto pokračujeme vo všimavosti, tak vlastne to, čo nás rozptiluje, môže byť buď vonkajšie zvuky, alebo e, telesná bolesť, alebo e, nejaké snívanie alebo fantazírovanie našej mysle. Toto nás môže rozptilovať. So many get uh, engrossed with it and engage with it and uh, be hateful to the sounds, be hateful to the pain, be hateful to the uh, inner chatter so that they will lose the track of mindfulness. Čiže keď sma, sa necháme takto rozptýliť, um, ale um, vlastne rozvinieme akýsi postoj plný hnevu alebo nenávisť alebo odporu voči zvukom, voči telesnej bolesti alebo voči um, fantáziám alebo tomu, čo sa objavuje v našej mysli, tak vtedy strácame schopnosť byť všímavý. So my advice is Don't consider the outside sounds or pains or inner chatter as your personal weakness. Instead, just see uh, whenever they are happening without discouragement, without hate, without critical analysis. A preto moja rada pre vás je, že vy nepovažujte tieto vonkajšie zvuky alebo telesnú bolesť alebo myšlienky, ktoré sa objavujú za vašu osobnú slabosť a nerozvinte voči sebe akoby kritický postoj, ktorý je naplnený akoby hnevom alebo odporom. So elderly people find it very difficult not to hate sounds, not to hate inner thoughts, not to hate pain. Pre starších ľudí zvykne byť ťažké nerozvinúť tento hnev alebo zášť voči zvukom, voči telesnej bolesti, voči myšlienkam. But when compared to the elderly people, young children, uh, find it is completely in a different way. Ale napríklad v porovnaní so star- starými ľuďmi, uh, deti to vnímajú úplne inak. Easy to teach them not to react thoughts, not to react pains, not to react with thoughts, but just please come back to the original mindfulness. A pre nich je oveľa ľahšie nereagovať na zvuky, nereagovať na telesnú bolesť, nechytať sa myšlienok, ale vrácať sa späť k všimavosti. Elderly people consider this as their right to fight with the thought, right to fight with the pain, right to fight with the external thought, so much of distraction to the mindfulness. E, starší ľudia e, majú pocit, že je to ich právo, e, že majú právo vlastne akoby bojovať so zvukmi, bojovať s telesnou bolesťou, bojovať s myšlienkami. So therefore in the interviews, in the discussion, you have to be very friendly, you have to be very sympathetic uh, with these external distractions and then mindfulness practice will appear like a hobby. Čiže počas interviu je treba, aby ste boli priateľskí alebo rozvinuli určitý postoj sympatie voči vonkajším rozptýleniam, voči zvukom a, a tak ďalej. A v takomto prípade bude pre vás všímavosť niečo ako váš koníček. Otherwise it appears like a regimentation and fighting, reacting and so much so mindfulness, simple mindfulness will get distracted and you end up with exhaustion. Čiže inak, keď um, váš postoj bude založený na boji alebo nejakom konflikte alebo nejakej silnej reakcii na tieto vonkajšie rozptýlenia, tak aj potom takáto jednoduchá všímavosť budete stále zápasiť s rozptýlením. Therefore, there is another alternative way uh, which compare the sitting, that is what you call walking meditation a preto je tiež jedna alternatívna, eh, <clears throat> alternatívny spôsob, ktorý, ktorým doplňujeme sedenie a to je meditácia v chôdzi. Eh, there we find a stretch from this corner to that corner like enough for 30 steps. Čiže tu si zoberieme eh, určitú vzdialenosť z jedného rohu miestnosti do druhého a vlastne je to približne 30 krokov. So while you are walking, you try to keep pace with your right leg, left leg, right leg, left leg, like uh, not on the breath but on the steps. Čiže uh, tu uh, vlastne počas tejto chôdze um, kráčame raz ľavou nohou, uh, potom pravou, ľavou, pravou a vlastne um, nesledujeme uh, dých, ale sledujeme práve chôdzu. So in sitting we do nothing and be observed, but in walking, purposefully we are walking whilst observing. Čiže pri sedení iba pozorujeme, ale pri meditácii v chôdzi kráčame počas toho, ako pozorujeme. In sitting we encourage you to close your eyes, but in walking you have to keep your eyes open. Pri sedení vám doporučujeme aby ste mali oči zavreté, ale pri kráčaní pri chôdzi, aby ste mali oči otvorené. In sitting, your basic attention to the upper part of the body, but in walking, basically to the lower part of your body. A pri sedení venujeme viac pozornosť hornej časti tela, ale pri chôdzi venujeme viac pozornosť spodnej časti tela. In sitting, there may be some tendencies towards the sleepiness, but in walking, it will never happen. Mm, čiže eh, pri sedení môžeme mať sklon eh, k eh, ospalosti, ale pri chôdzi sa to nikdy nestane. So therefore the people uh, need the energizing of the body, mobilizing of the energy. Walking is better than walking is better to do before sitting. Čiže keďže často ľudia predtým, ako usadnú, majú potrebu akoby nabiť telo energiou, čiže preto sa niekedy doporučuje predtým, ako meditujeme v sede, predtým krá- meditovať v chôdzi. It is just like uh, warming up of the athletics before the event. Čiže je to niečo ako v atletike, keď, je, keď sa rozťahujú alebo sa zahrievajú pred uh, tým samotným výkonom. So in walking meditation you are just arousing your energy and in sitting meditation you are giving more conducive condition for the concentration. Čiže počas meditácie v chôdzi prebudzame našu energiu a potom uh, pri meditácii v sede venujeme tú energiu viac koncentrácii. So it is better always to do walking after your early morning sitting, uh, early morning get up. preto je vždy lepšie ráno, keď sa prebudíte, tak začať meditáciou v chôdzi. And after the uh, meals, more breakfast and the lunch, uh, better not to go walk, sitting, but instead better to give a walking meditation. A taktiež po raňajkách a po obede uh, miesto sedenia je lepšie sa venovať meditácii v chôdzi. If you are recovering from a serious uh, chronic disease, uh, walking meditation is better than sitting. Taktiež, keď sa uzdravujete z nejakej e, chronickej choroby, e, je lepšie, e, keď mm, mm, chodíte, alebo meditácia v chodzi je lepšia ako meditácia v sede. If you have a mental uh, depression or any tension or frustration, uh, better to do walking than sitting. A opäť, keď máte nejakú mentálnu úzkosť alebo depresiu alebo frustráciu, je lepšie meditovať v chôdzi ako v sede if you wish to teach mindfulness to your children, give priority for walking. Keď chcete učiť eh, všímavosť eh, detí, svoje deti, tak je opäť eh, lepšie dať prioritu o meditácii v chôdzi. If you wish to teach mindfulness to your elderly parents, better to teach walking. Keď chcete učiť meditáciu svojich rodičov alebo starých ľudí, tak je opäť lepšie učiť meditáciu v chôdzi. So in walking meditation, it never appear like meditation, it appear like an activity. Čiže v chôdzi sa to nejaví ako meditácia, javí sa to ako činnosť. So, so therefore in, when we are making the schedule, daily schedule, we always start with walking, one hour, and then one hour sitting. One hour walking, one hour sitting. Preto keď, e, sme, keď robíme akoby program e, takéhoto zásedu, tak e, vlastne tento denný program je vždy začína s chôdzou a potom je sedenie, zasa chôdza sedenie. But very industrious people uh, never consider walking as a meditation, never consider the walking as a way of mindfulness. They are always happy to sit and practice. Čiže keď je niekto veľmi pilný, eh, tak ten takýto človek nepovažuje meditáciu v chôdzi za skutočnú meditáciu všimavosti. On je radšej alebo šťastnejší, keď si, keď si môže sadnúť eh, a to považuje za skutočnú meditáciu. So they consider walking as a wastage of time. Oni považujú chôdzu za stratu času. So they are the sustainability of their maintenance of mindfulness is very unpredictable if there is no enough walking meditation. Čiže pokiaľ není dostatok meditácie v chôdzi, tak vlastne táto schopnosť udržiavať všímavosť je nepredvídateľná. Even after the retreat, when you go back home, give due respect for the walking meditation. Dokonca aj po skončení tohto kurzu, keď sa potom vrátite späť domov, tak venujte naďalej pozornosť meditáciu v chôdzi. So I try to give the comparison between sitting and walking. ja sa takto eh, akoby snažím vysvetliť eh, alebo porovnať eh, tento rozdiel medzi meditáciou v sede a v chôdzi. And now I am going to give the third way of establishment of mindfulness. A teraz prejdem na tretí spôsob ustanovenia a všímavosti. So within the retreat atmosphere, whenever you are not sitting, whenever you are not uh, the walking, you may be have routine activities like brushing your teeth, having a bath, having your meal, walking up and down, everywhere you can be mindful. We call it mindfulness in day-to-day -day activities. Keď zrovna, keď sa učíme, keď praktizujeme všímavosť v takomto v takejto atmosfére zásedu alebo retreatu alebo meditačného ústrania, tak vlastne keď zrovna nesedíme alebo nekráčame, tak vlastne robíme to, čo sa označuje ako denné, rutinné denné činnosti. Čiže či už si umývate zuby, či už e, niekde idete, e, no, kráčate e, po chodbe, alebo sa sprchujete, alebo čokoľvek robíte, tak sa snažíte udržiavať všímavosť. To je tento tretí spôsob. So in establishing mindfulness or practicing mindfulness in day-to-day -day activities, we give it in a coded form S, M, S. Mm -hmm. Čiže keď uh, sa takto uh, venujeme ustanoveniu všímavosti v rámci uh, eh, den, denných, bežných denných aktivít, tak uh, tam používame uh, SMS. SMS. The first S means slowly. Prvé S znamená pomaly. The M means mindfully. M znamená všimavo. Last S is silently. Tretie S je potichu. So in the in the retreat atmosphere, you always try to slow down your activities, so naturally you become self-conscious. Čiže v takejto atmosfére uh, ústrania, uh, keďže sa uh, spomalíme, Ehm, tak nám to pomáha byť si viac vedomí. Don't rush anything. Your timetable is already fixed. So do things slower than the normal day-to-day -day activities at your normal day. Čiže uh, vy sa nemusíte teraz nikam ponáhľať, uh, váš denný program už je daný, čiže snažte sa veci robiť e, pomalšie, než ako ste zvyknutí ich robiť počas uh, vášho bežného dňa. So the second part is mindfulness. That means when you are brushing your teeth, not only you are brushing, you try to experience it, you try to feel it, one thing at a time and that done well. Čiže druhá vec, a tento druhý M za to akoby všímavosť, to znamená, že nielen, že vy si čistíte zuby, ale počas toho čistenia vy to naozaj zažívate, naozaj cítite a, a ste pri tom akoby plne všímaví a týmto spôsobom to robíte. So in uh, mindfulness, you are introducing, when you are mi introducing mindfulness in day-to-day -day activities, you try to concentrate or you try to be mindful while brushing to experience the smell, the touch, the taste, everything in detailed manner. Keď eh, takto rozvíjame všímavosť eh, v denných eh, činnostiach, tak sa snažíme mm, vlastne si napríklad čistiť zuby a počas toho vnímať detaily, ako je napríklad vôňa, ktorú, alebo to, čo cítime túto vôňu v tej chvíli, dotyk, chuť tejto pasty a podobne. Čiže všetko, všetkomu venujeme pozornosť veľmi všímavo do detailov. That is called in English thin slicing of time. That means let the thing happen in a very discreet way when you are squeezing your toothpaste into your brush and when you are reaching your mouth and when you are brushing each and every segment is separate and detailed. Čiže toto uh, vlastne robíme veľmi akoby precízným alebo diskrétnym spôsobom, čiže každý okamih uh, tejto činnosti uh, si rozdelíme na jednotlivé segmenty a to, to potom robíme veľmi akoby precízne a veľmi všímavo. Čiže keď si vytlačíme zubnú pastu na kevku, eh, keď si potom tú kevku dáme do pusy, tak vlastne všetkému venujeme pozornosť eh, veľmi detailne. While bathing, exactly the same. While you are eating, uh, your main task is to uh, be mindful in your eating. So you may feel the smell, the taste, and the Mm, sounds, everything, and you are very attentive while you are eating. Čiže to isté platí, aj keď sa napríklad umývame, napríklad aj keď jeme. Čiže počas jedla je našou hlavnou úlohou udržiavať všímavosť počas jedenia. Čiže my cítime, mm, vlastne, alebo vnímame vôňu jedla, vnímame chuť jedla, vnímame zvuky, ktoré zažívame v tom okamihu a pri všetkom sa snažíme byť čo najviac všímaví. It will take time for you to adjust into this atmosphere. Uh, potrvá určitý čas, než si zvykneme na túto atmosféru. And the last S means silence, silently. A tretie S znamená v tichu. That means you are not talking with others. To znamená, že sa nerozprávajte s druhými. And listening to your own sounds. Mm, a počúvajte e, svoje vlastné zvuky when you are walking on these story buildings, if you walk with thud, thud, thud, so everyone will get disturbed, you also will get disturbed. Čiže ak napríklad kráčate, tak pokiaľ vaša chôdza je príliš akoby hlučná, e, vlastne e, je až taká, že sa vlastne akoby otriasá celá podlaha, tak vlastne takýto zvuk e, bude rušiť jak vás, tak aj ostatných. When you are climbing down and the climbing up in the staircases, also you must listen to your own sounds. A podobne, keď pôjdete po schodoch hore alebo dole, tak skúste počúvať zvuk, ktorému dochádza počas vašej chôdze. When you are closing and opening doors, it, it must be not slammed. You must listen to the uh, sounds you are making. aj keď zatvárate dvere, tak by ste nemali tresknúť dverami, mali by ste byť všímaví a počuť zvuk, e, ku ktorému dojde, keď e, sa dvere zavrú. When you're washing dishes, or when you're closing or opening taps, all the time, listen to your own sounds, or I would say sound pollution. Čiže aj keď napríklad uh, umývate riady, alebo keď púšťate vodu, zastavujete vodu a podobne, tak počúvajte uh, svoje zvuky alebo zvuky, ktoré, uh, ku ktorým dochádza počas vašich činností, to čo ja nazývam by znečistenie zvukmi. So in a group meditation it is very important. Toto je veľmi dôležité v spojitosti so skupinovou meditáciou. Even if you back at home, whenever you try to listen to your own sounds, naturally you become silent. Aj keď ste doma a keď počúvate alebo načúvate svoje vlastné zvuky, tak sa prirodzene stanete tichými. Let your family members make noises, clumsy, never mind. Whenever you try to be mindful, that will be a silent sermon or advice for the others also to follow suit. Mm -hmm. Čiže keď, eh, aj keď ste doma a ste napríklad so svojou rodinou, tak eh, vlastne nechajte ich, nech oni sú hluční, ale vy keď eh, sa snažíte byť všímaví, tak vlastne tým, že ste tichí, že ste všímaví, tak tým im vlastne dávate nejaké učenie. So this may be too much for you for the, within one talk. This is just an introduction. Čiže toto už je pre vás možno príliš alebo veľa informácií, ale toto bolo niečo, čo som chcel povedať ako úvod. So within few days to come, we will practice in sitting uh, or mindfulness. Or mindfulness in sitting, mindfulness is walking and mindfulness is day-to-day -day activities. Čiže počas nasledujúcich dní budeme eh, praktizovať hm, všímavosť eh, v sede, všímavosť eh, v chôdzi a potom všímavosť v no, hm, hm, denných aktivitách. So that's all I have to say. So I would like to uh, invite any questions or any difficult points you have to understand, we, we can have a little discussion. Čiže toto je všetko, čo som chcel povedať a teraz, ak máte nejaké otázky alebo čokoľvek, čo by ste sa chceli spýtať, tak by som vás rád vyzval k takej diskusii. Yes, please. What happens after? Why should Kudeta have bigger picture if we can keep mindfulness, what happens then? Uh, after what you, you refer? After what? After the retreat? No, I mean, like, if someone can keep mindful, mindfulness a long time and is quite good in this, what happens then with him? So first you become mindful about within your skin, that is your, within your body, and whenever the mindfulness is establishing, it is, it is going further and further. You will slowly understand the whole system. First you do the reduction. I would like to ask you about expanding this system, how we can go from from mindfulness to enlightenment or awakening. Yeah. First you do your bodily, that is what you call kaya anupasana. Whenever it happens, you learn the materiality, materialistic meditation through feelings that is changing into the immaterial sphere. And then you can feel the other person also. You first go to the materiality, your corporeal body, and then change it to the feelings, and then you can see how your mind is working and how it is working with outside world. So this is the starting point and it's slowly, slowly growing. four, four foundation of mindfulness. Materiality and immateriality. Today I gave the basics about the materiality, your own body. otázka bola, že <clears throat> a, a čo potom, no vlastne, e, keď dokážem udržiavať e, všímavosť po dlhý čas, um, ako ju mám akoby ďalej rozvíjať vlastne alebo eh, eh, ako toto potom vedie k osvieteniu. A eh, ctihodný hovorí, že najskôr venujeme alebo zameriavame všímavosť, túto bdelú pozornosť na telo. Čiže všímame si akoby telesné vnemy, čiže čo cítime pokožkou a tak ďalej. A potom postupne odtiaľ akoby rozvíjame akoby ďalšie aspekty, až pochopíme celý systém. Čiže potom bližšia otázka bola, čo to znamená ten celý systém. A to e, znamená, že vlastne mm, zameriame sa na telo, čo je e, kaya anupa, uh, kaya anupasana. Ano. Kaya anupasana. Kaya anupasana. A to znamená, že sa učíme vlastne pochopiť túto uh, mat, hmotu, hmotu alebo um, telesnosť uh, skrz uh, pociťovanie a, a potom ideme ešte ďalej do keby, ne, netelesnej, nehmotnej uh, úrovne alebo sféry Eh, čiže týmto spôsobom eh, cítime seba a cítime aj, eh, alebo vnímame aj druhých ľudí. Čiže my najskôr sa zameriavame na úroveň telesnosti tela, a potom na pocity a potom vidíme mysel, a potom vidíme aj javy. Čiže týmto spôsobom hovoríme o štyroch základoch všimavosti. Čiže ideme z materiálnej roviny do nemateriálnej roviny. ale základom, alebo vychádzame vlastne z tela, z všímavosti na telo. I can put it in another way. First you learn how to not to react to your body, not to react to your corporeality. And once that mindfulness is established, you learn how to not to react with your feelings, how to not to react with your mental activities, and how to not to react with the external world. That is how you expand your non-coercive, non-reactive way, starting with the materiality. Čiže e, inými slovami e, by som to tiež mohol vyjadriť tak, že najskôr sa učíme, ako nereagovať na e, telesné vnemy, čiže na túto telesnosť. Potom mm, sa učíme, potom ako ustanovíme túto všímavosť, na úrovni e, tela, tak potom sa učíme nereagovať na pocity, e, potom nereagovať na e, aktivity mysle a potom nereagovať na vonkajší svet. Čiže týmto spôsobom rozširujeme túto, toto nereagovanie vlastne na, na tejto materiálnej úrovni. And yet another way uh, to explain to resilience, whenever you become unmindful about your corporeal body, how quickly you can reach establish mindfulness. That is what you call resilience. Mm. Odolnosť. Mm -hmm. Mhm. Čiže inými slovami, eh, kebyže to môžem ešte inak vysvetliť, tak vlastne niečo ako taká odolnosť. Takže vždy, keď si všimneme, že sme není eh, pozorní, že sme není všimaví voči telu, eh, ako rýchlo si toho všimneme, to rozpoznáme a ako rýchlo dokážeme ustanoviť túto všímavosť zameranú na telo. And as far as a uh, very uh, pleasurable feeling or painful feeling, whenever distract your mind, how quickly you can come back to the normal feeling. Uh, that is also another way of defining the resilience in, in terms of feelings. Čiže mm, podobne, keď zažívame niečo veľmi príjemné, nejaké veľmi príjemné pocity, alebo naopak veľmi bolestivé, nepríjemné pocity, tak ako rýchlo dokážeme mm, rozpoznať alebo ustanoviť všímavosť voči takýmto pocitom, ako rýchlo sa dokážeme od rozptýlenia vrátiť späť e, k všímavosti vo vzťahu k pocitom. Toto je tiež niečo, čo môžeme nazvať odolnosť. And whenever mind become daydreaming, fantasizing, storytelling, engage with. And when that become a distraction, mindful person try to bring the mind back to the norm, normal mental situation, how quickly you can take the mind from daydreaming, fantasizing to the normal mind state. That is also another way of defining the resilience, specifically in terms of the mental situation. Hm, čiže iný spôsob, ako môžeme definovať odolnosť vo vzťahu k mysli, je, že vždy, keď si e, všimneme, že mysel blúdi, že mysel sníva, mysel rozpráva nejaké príbehy e, a my sa týmto staneme, nás to rozptýli, my stratíme no, všímavosť, vlastne no, ako rýchlo e, si toto uvedomíme a ako rýchlo dokážeme vrátiť no, pozornosť späť a vrátiť sa k bežnému, k vedomému E, stavu mysli. Mm, toto je tiež ďalší spôsob e, alebo ďalšie vyjadrenie tejto odolnosti. And yet another way is, imagine we from here, if, we am, if I am to go to the dining hall, on the way I see a beautiful or ugly scene or something I hear, something I smell or taste or body become damaged or comfort. how quickly I can remember, I remind that I am on the way I got this seeing, hearing, smelling, tasting, touching, how quickly I come back to the, go to the dining hall, uh, basic task. That is also another way of resilience through these uh, senses. Alebo keď si napríklad predstavíme, že ideme uh, z tejto miestnosti do uh, jedálne, um, tak na ceste do jedálne E, si všimnem alebo zažijem e, nejaké e, príjemné alebo nepríjemné vône mm, alebo chute alebo zvuky alebo dotyky, vlastne ako rýchlo si toho všimnem, ako rýchlo sa dokážem vrátiť späť k tomuto mm, všimavému stavu mysli vo vzťahu k zmyslovým podnetom zraku, sluchu, čuchu a tak ďalej vlastne táto schopnosť to rýchlo rozpoznať a vrátiť sa, to je tiež e, vlastne našou úlohou e, a toto tiež môžeme označiť ako e, odolnosť vo vzťahu k zmyslovým vnemom. So more the resilience, more the efficiency of your mindfulness. Čiže toto tiež, vlastne, táto odolnosť alebo prúžnosť, to, je, vlastne, to ukazuje mieru našej schopnosti byť všímavý. please. Where do you recommend to keep our focus or our concentration on nostrils or on the belly or? In sitting, whatever may be prominent, you have to just let the body to calm down and see what is most prominent. Is it the breathing or going up and down of the abdomen or touching of your clothing or your bodily touch on the ground whatever may be prominent, uh, you must keep this as your primary object or pivotal point. Yes, exactly. I would like to ask which would you recommend and why? Why, for example, no science is better than Bani or otherwise? I am not recommending because our psychology and physical anatomy is different. So different people feel different places. Okay. So go for the priority, go for the prominent place, conspicuous, conspicuous place. Čiže ďalšia otázka je, že <clears throat> kde by ste doporučil um, sa zamerať, vlastne, zamerať pozornosť uh, či na uh, nos, uh, na dých v spojitosti s, nosom alebo s bruchom a podobne, že na ktoré miesto. A, a Ctihodný hovorí, že kdekoľvek vaša pozornosť prirodzene vníma, alebo ktorýkoľvek v nem podnet vníma akoby najvýraznejší. Či už je to dých, Ehm, alebo je to vlastne dotyk tela e, so zemou, alebo je to dotyk e, tela vlastne so šatami, alebo e, čokoľvek z toho vyvstane ako ehm, akoby najvýraznejší vnem, tak z tohto je treba urobiť tento primárny objekt. A potom otázka bola, že prečo to tak je. Ehm, a Ciodny opäť hovorí, že ja vlastne nedoporučujem akože všetkým rovnaký objekt, pretože každý z nás máme inú anatómiu, inú psychológiu, um, to je u každého iné a preto je treba to, čo prirodzene vystane, um, tak tomu z toho spraviť tento primárny objekt. Along the same question, when you are walking, you are basically you keep the touch of your soul, but the wind movements and the other things happening also uh, can be the present moment awareness But you have to find what is the most conspicuous, what is the most prominent uh, in walking compared to sitting. But my ex personal experience is in walking, it is not much of a question. It's, it's, a, it's a answer is very easier than sitting. Uh, excuse me. So, uh, in uh, uh the answer is clear. Uh, in for you in walking or in sitting? I did not get walking it. Walking is easier. In walking let is com- easier. Co- mm-hmm. Less complicated. Mm-hmm. <clears throat> Čiže uh, keď kráčame, no, tak opäť môžeme, no, akby, sme zameraní na dotyk chodidla s podlahou, alebo taktiež môžeme vnímať napríklad, keď sme vonku, tak nejaký, nejaký vietor alebo nejaký pohyb vzduchu a podobne. Ehm, alebo čokoľvek iné v tom prítomnom okamihu vyvstane a my si toho všímame. Čiže moja osobná skúsenosť je, že <clears throat> keď kráčame v meditácii v chôdzi, je, je to oveľa ľahšie, není o tom nejaká, nevystávajú v spojitosti s tým žiadne akoby otázky, alebo je nám to veľmi jasné a je to ľah, ľahko rozpoznať. In the day-to-day -day activities, your intentional work must be your priority. When you are brushing your teeth, be aware of the activities related to the brushing. When you are eating, activate activities related to your eating. When you are bathing, whatever the this thing, so you give the priority to the intentional work what you do. V eh, denných činnostiach um, je, to, je toto prioritou, alebo hm, tým hlavným, čomu venujeme pozornosť, je práve tá činnosť, ktorú robíme. Čiže keď napríklad si čistíme zuby, tak to je práve to, čomu venujeme pozornosť. Keď napríklad jeme, opäť jedeniu venujeme pozornosť, alebo akúkoľvek akoby vedomú alebo aktivitu, ktorú robíme s našim zámerom, tak to je to, čomu venujeme pozornosť. The, the universal answer is keep your mindfulness with your body posture. Hmm, čiže univerzálna rada je, že všímavosť mm, mm, zameriavame na pozíciu tela. It's a way of loving kindness to your body. Je to spôsob, ako mm, vyjadrujete túto milujúcu láskavosť svojmu telu. Yes, please. So just to back check, you said um, mindfulness is not to react to outer um, stimuli. So how is how is it going to what, what is it going to make with my mind, or what, what is going to be the result? In sitting meditation. yeah. in sitting meditation, if you select to be with the breath or be with the rising and falling or be with the touch, some other pain may happen, for example, in your right knee. And uh, it may be very prominent. It may be very distracting. So therefore, mm, you may be, you know, now the, the moment right leg is painful. But you know, whenever there is no pain, your mind, attention must be with the breath. So now you have two objects. A pointed object and the visiting object. And out of that, what is the prominent? Some, or not always. Sometimes the pain is there, but the breath is still clear. Sometimes pain and the breath is equal. Sometimes the pain is very prominent and the breath is not there. So, different combinations. So, as far as the breath is prominent, you take breath and don't worry about the pain. When the breath and the pain is equal, still you with the breath. But if this is overpowering, then only you go to the pain. Otherwise, you will be always worry about the each and tiny little pain everywhere or oh, sound, then you don't know. Your mind is bewildered. Always keep your selected object, pivotal object, primary object, and whenever the external thing come and distract or overpower only, you try to shift your attention to the distraction. And sometimes, uh, when you become very adventurous, amidst of this kind of a continuous pain, still you can see the breath. That's, see through the pain. See through the pain and there it is very adventurous. Pain is there but still you can here and there you can see a breath. Because the, when the pain is there you are not stopping breathing. I will assure you. <laughs> Never. ask another question? Otázka bola, že um, spomínal ste, že uh, byť všímavý znamená nereagovať na uh, iné vnemy a podnety. Čiže um, um, akým spôsobom uh, máme pokračovať uh, v tejto inštrukcii počas meditácií v sede? Čiže Aciodny hovorí, že keď e, v meditácii v sede, keď si e, vyberieš ako svoj primárny objekt napríklad dých, e, tak počas toho, ako zotrvávaš dýchom, tak zároveň sa budú objavovať iné vnemy. Či napríklad sa začne boleť práve koleno. A keď sa tento vnem bolesti pravého kolena stane akoby výrazný, akoby prominentný alebo najvýraznejší, Um, a rozptýli ťa zo zotrvávania s dýchom, tak potom uh, venuješ nejaký čas pozornosť uh, tomuto vnemu bolesti pravého kolena. Uh, čiže mm, ako by si mal dva objekty. Čiže máš ten hlavný objekt, pre ktorý sa rozhodol a to je vlastne dých a potom máš niečo ako dočasný objekt a to je ten momentálny podnet v nem bolesti. Čiže tu v takejto situácii vlastne záleží, že ktorý z týchto, mm, čo sa pre teba stane opäť akoby najvýraznejšie. Čiže pokiaľ sa niekedy to môže byť tak, že výraznejší je dých, niekedy to môže byť tak, že výraznejšia je bolesť v kolene a niekedy to môže byť viac menej v rovnakej miere. Čiže <clears throat> záleží to od takéto situácie. Mm, keď je to v rovnakej miere, tak môžeš zotrvať stále s dýchom, Ehm, ale keď e, sa stane ten podnet bolesti akoby výraznejší, tak potom venuješ pozornosť tejto bolesti. Pretože ak e, to takto nerobíš, ak sa stále snažíš zotrvať iba s dýchom, tak vlastne potom e, vždy ťa nejakým spôsobom bude rušiť čokoľvek, čo vyvstane, akýkoľvek podnet, ktorý vyvstane. Čiže snažíš sa akoby primárne udržiavať, snažíš sa udržiavať tento primárny objekt, ale potom kedykoľvek niečo vyvstane, ehm, nejaká iná, nejaký iný vnem alebo podnet a, a e, akoby ten sa stane primárny alebo výraznejší, a, e, tak ty tomuto venuješ pozornosť. Potom isté, že keď e, je človek pokročilý, tak dokáže aj uprostred tejto kontinuálnej bolesti naďalej stále zotrvávať s dýchom. Čiže akoby vidí cez túto bolesť. Čiže to už je akoby pokročila úroveň. <clears throat> Čiže tu, lebo aj keď cítime nejakú bolesť, tak aj tak stále pri tom dýchame, to dýchanie neustane. Yes. Yes. Um, my question is, when one goes through major um, phases of confusion or, uh, uh, like you said, um, bewilderment or mental distress or something like that, you still recommend to do of course like this. Yeah, that uh, understanding that you are bewildered, understand you are panicking, understand you are storytelling, understanding you are daydreaming, it's a kind of a present moment awareness. So it may happen in walk while walking, maybe in sitting, or maybe in day-to-day -day activities. That very understanding is cutting the trend. It's cutting the momentum of the daydreaming. So therefore, your very understanding is a, is a, is a radical way of observing it. Under any circumstances, whatever the posture, uh, you are learning who am I while it is happening. So it's very dangerous. Čiže <clears throat> otázka bola, že keď uh, zažívame nejaký zmetok, uh, alebo nejaké rozptýlenie mysle, alebo nejaký akoby, nepríjemný stav, mentálny stav, tak vlastne, že či stále doporučujete vlastne uplatňovať tieto inštrukcie, tento postup. A vlastne ctihodný hovorí, že keď <clears throat> rozpoznáš, keď si všimneš alebo si uvedomíš, že mysel je rozptýlená, že mysel je v nejakej panike, že mysel e, je v nejakom príbehu, je v nejakom dennom snení, v tom okamihu, kedy si to všimneš a si to uvedomíš, E, tak vlastne mm, či už je to pri e, sedení alebo pri meditácii v chôdzi alebo v, dennej, e, v denných činnostiach, práve tento moment tohto jasného uvedomenia vlastne akoby je moment, kedy tiež môžeme oceknúť toto rozptýlenie alebo tieto príbehy a podobne. Práve tento moment, kedy si toho všimneš a kedy si toho jasne vedomí, tak a keď to dokážeš pozorovať, E, vlastne pri e, ktorýchkoľvek z týchto okolnostiach, e, tak práve týmto uvedomením a týmto všimnutím to môžeš oceknúť. A toto je akoby pokročila úroveň. So we are in a 10-day retreat, so we are lucky because we have few days. We have to be mindful and be aware. Morning, what was the prominent object? During the daytime, what was the prominent object? What was the towards the evening, what was the prominent object? So some one some person may say it is changing. Another person may say it is not changing. Exactly the same. So likewise, you have to observe yourself before arriving at a decision. Observe as a second person, as a third, sorry, third person. Whenever I give a free chance, whereas my mind is going and logging, where it is dwelling. Don't have a premeditated idea. Don't have a uh, preconceived idea. Just let the mind to select, and that that is that is that will give the least friction. Otherwise, if you are going to impose always regimenting, always fighting, disappointment, telling mind is not going to the primary object and that is the... But that never happened with children. <laughs> we are asking them to be sit and tell, tell me, what did you observe? Children, when we are working with children, mindfulness, we ask them to sit very comfortably and observe and tell me, what did you see? What did you experience? They have not given the breath or anything preconceived idea, so they are very open. Because we are too old. <laughs> Our rational mind never happy, always self-critical. But the children, you, you, it's, it's amazing. So you have to behave like a child. You have to behave like a beginner. and let the mind to have a, to, you are just just newly born baby and you're observing your body with a full loving kindness and what is happening. <coughs> Čiže otázka bola, že či tento uh, predmet meditácie uh, sa môže meniť uh, napríklad uh, prvý deň, alebo potom štvrtý, alebo uh, na ďalších dňoch je iný tento objekt Uh, tento predmet meditácie, alebo či je stále rovnaký. <clears throat> Čiže Aciodny hovorí, že my máme šťastie, že máme vlastne tento 10-dňový retreat. Um, a vlastne takže je treba, aby sme si boli vedomi, e, čo je týmto primárnym objektom ráno, e, čo ním je na obed, e, čo ním je večer a u niekoho môže byť tento primárny objekt rovnaký ráno, rovnaký na obed, rovnaký večer, ale u niekoho iného sa môže meniť. Ehm, čiže je treba, aby sme sa týmto spôsobom pozorovali, <clears throat> mm, aby sme si boli vedomi, kde je moja mysel a aby sme nemali predpojaté no, predstavy, aby sme dovolili mysli, nech si sama vyberie ehm, mm, mm. E, pretože ak, budeme, ak si vyberieme nejaký jeden objekt a ten sa budeme snažiť držať e, celý čas, nech sa deje, čo sa deje, tak vlastne vždy budeme v tak, akomsi konflikte alebo e, budeme vždy s niečím bojovať. Budeme vždy sklamaní, že mysel sa zrovna zaoberá niečím iným a zrovna není u toho primárneho objektu tak, ako to chcem. Čiže vlastne napríklad deti to takto nerobia. Ehm, keď ehm, učím deti všímavosti, tak ehm, vlastne, e, keď sa ich spýtam, že mm, čo cítiš alebo e, čo zažívaš, keď sedíš a pozoruješ sa, tak vlastne dieťa e, mm, nikdy nepovie, že akoby nemá túto predstavu akoby toho predpojatého vymysleného toho primárneho objektu, že cítim dých alebo že som sústredené na dých. Vlastne ale my to takto robíme. Možno už sme príliš akoby starí, alebo už sme v tých svojich zvykoch naša racionálna myseľ nikdy není e, šťastná s tým, čo sa deje. My sme vždy hodne e, akoby seba kriticky. Deti sú úplne iné, deti sú úžasné. Čiže je treba, aby sme sa tiež akoby, e, boli tak trochu viac ako deti, alebo chovali sa ako deti, ako začiatočník. Čiže dovoliť mysli byť všimavá voči tomu, čo zažíva. Niečo ako malé bábetko, ktoré sa práve narodilo, tak vlastne ono je plne venuje pozornosť svojmu telu, alebo aj my sme vlastne mm, akoby plne s postojom láskavosti voči svojmu telu.